رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Və ən birinci Allah subhanət hala şükür eləyirik. Allah subhanət hala bizə nəsiblədi. Bu mübarək ayın, ayında oruç tutsaq, əlhamdülillah. Həmçinin Allah subhanət hala razı olsun o qardaşlardan ki, bu iştaha təşkil edirlər və bu iştaha verirlər, əziyyət çəkirlər, kim əziyyət çəkir bu işdə. Allah subhanətə olan mallarına bərəkət versin, olan dualarını qəbul etsin. Və necə bilirsiniz, bu biz mübarək aydayız. Allah subhanətə ala bu ayı mübarək adlandırır. Bu ayı Quran, Quran ayı adlandırır. Ən böyük xüsusiyyətlərindən biri budur ki, bu ayda Quran nazir olur. Allah subhanətlə buyurur ki, şəhr Ramazan əlləcə unzilə fihil Quran əl-əyə Yəni, Ramazan ayını qeyd ediləyəndə bildirdi ki, o ay ki, hansı ki, Quran nazir olur bu ayda. O, özü böyük şərəfdir. Həmçinin Ramazan xüsusiyyətləri çoxdur, Ramazan ayının. Allah subhanətlə bu ayı bəzədib Quranla, bu ayı bəzədib orucla, Və oruc da elə ibadətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, orucluq mənim üçündür və onun əcrin, savabını mən verirəm. Baxmayaraq, namaz da onun üçündür, həc də, zəkat da və s. və s. ibadətlər, amma orucluq xüsusi qeyd edir. Orucluq xüsusi qeyd edir və bu da orucluğun məqamını göstərir, yerini göstərir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin bildirib ki, kim Ramazan ayın ibadətlə keçirsə, Allahda savab nail olmaq ümidi ilə keçirsə, Allah talanın keçmiş günahlarını yuyur. Və necə bilirsiniz, bu ay həmçinin günahları yumaq ayıdır. Və s. və s. Bu, danışdıqca bu Ramazanın fəzilətin, yəni e, insan danışan saatlarına ehtiyacı var ki, danışırsan. Və həmçinin bəzədən, bu ayı bəzədən əməllərdən də biri bu ayda elə gecə var ki, ən əfsəl gecədir. Mid aydan əfzəldir. O da qədri gecəsidir. Körpü ayda da o da. Və s. və s. Və əsas bu ibadətdə qardaşlar nədir? Başqa ibadətlər kimi. Bu bir ibadətə e, bir mənalı yanaşmamalıyıq. Geniş yanaşmalıyıq. Yəni, ibadət Düzdür, Allah subhanətə ala əmridir və biz onu edirik ki, o bizə əmr edib və edirik ki, Allah subhanətə ala bizdən razı olsun, bizi bağışlasın və bizi bu ibadət səbəb olsun cənnətə girməyimiz üçün. Və lakin həmçinin, qardaşlar, e, ibadətin hikmətləri çoxdur. Məsələn, orucluq bir dənə insan, müsəlman gün çıxandan batanacan, yeməkdən, içməkdən şəhvəti tərk eləməkdən ibarət deyil. Yəni, tərk eləməkdən ibarət deyil. İnsan hər əzası oruç tutmalıdır. Məsələn, dili oruç tutmalıdır. Oruç tutan adam dilinə də fikir verməlidir. Söyüş söyməz, qeybət eləməz, nəmmamlıq eləməz, pis sözlər danışmaz və s. və s. Fitnə danışmaz. Həmçinin gözü də oruç tutmalıdır. Harama baxmaz halala baxar, zikirlər, Quran oxuyar, yaxşı işlər görər, həmçin qulaq doruç tutmalıdır, pis şeylərdən çəkinər qulaq asmaqdan, yaxşı şeylər qulaq asar, əl, ayaq və s. ümumiyyətlə, bütün əzalar oruç tutmalıdır. Yəni, orucluq bir böyük məktəbdir, tərbiyyədir, tərbiyyədir, insan, müsəlman bu bir aylıq məktəbdən sonra çıxanda təmizlənir. Öyrəşir. Nəyə öyrəşir? Yaxşı şeylərə. Pis şeylərdən artıq unudur, azalır pis şeyləri. Amma ancaq yaxşı şeylər qalır. Sadəcə müsəlman olur ki, orucundan sonra da bu halı saxlamaq. Əssadır. Yəni 11 ay, 12 aydan biri görürsən, bu elə bir ki, Allah falan hikmətindəndir ki, bir ay sənin üçün ayrıca bir məktəb eləyib xüsusi ki, hazırlaşasan, hazırlaşdırır səni. Və lakin, yəni oruçluq deyil, həm də namaz da, namaz da böyük hikmətləri var. Həccin böyük hikmətləri var. Zəkatın böyük hikmətləri var. Və s. və s. Ona görə, qardaşlar, ibadətlərə həvələ baxmayın. Bir dənə ibadət kimi baxmayın. Onun böyük mənaları var. Və və ən böyük də, ən əzəmətli də Ramazan anında nə izhar edir burada, nə görsənir tovhid. Allah subhanətə təkliyi, ispatı onun əmrlərini tab olmaq. Çünki biz bir müsəlman geyib qaranlıqda heç kəs görməsə, yiyib içə bilər, yiyə bilər, lakin orada da yemir. Ne üçün? Deyir ki, Allah subhanətə əmirdir. Ona görə, oruçluq elə ibadətdir ki, yəni, e, gizlidir. Yəni, qulla Allahın arasındadır. Ona görə qul məsələn geyib orucu poza bilər, lakin saxlayır. Nə üçün? Allah rızası üçün, Allahın əmri olduğuna görə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Allah təala deyir ki, orucdur mənim üçündür. Onun savabı mən verirəm. Və burada görsənin e, Allah Subhanahu təvhidliyi, təkliyi, təkliyini isbatı. Çünki ibadət Allahın təkliyinin isbatıdır. İsbat etməkdir. Yəni qul ibadət etməklə Allahın təkliyini isbat edir. Və elə peyğəmbərlərin dəvəti də, ibadətlərin fərz olunmağı da hələ buna aparırdır. Işte. Yəni, dinimiz İslam dini tohid dinidir. O, bu Peyğəmbərlərin dinidir. Peyğəmbərlər də tohidə çağırır. Elə bir Peyğəmbər olmuş ki, tohidə deməsin. Onun Quran-ı kərimdə Salih, Hud və s. Peyğəmbərlər hamı dəvətləri nə idi? Yalnız Allah'a ibadət eləmək və ondan şərik qoşmaqdan çəkinmək. Yəni, əsas məqsəd budur. Yəni, Peyğəmbərlər gəlməyib, krislo davası eləməyə. Fikir versən, heç bir Peyğəmbər krislo davası eləməyib. Misal gətirməzsən. Heç bir Peyğəmbər adam öldürməyə gəlməyib. Heç bir Peyğəmbər nəsə pis bir məqsədlərlə gəlmir. Hamısı xeyirdir. Və din də, İslam da gəlməyib insanları öldürsün. Əksinə gəlib insanların canını qorusun, malın qorusun, namusun qorusun və s. və s. və s. Ona görə kim İslamda eyb axtara bilsə, eyb axtara bilməz. Tava bilməz. Ona qardaşlar, Lə ilə illallah da kəlməsi elə-belə kəlmə deyil. Allah, Musa aleyhissalam Allah subhanətələ buyurur ki, Ya Rabbi, mənə bir şey öyrət ki, elə bir dua öyrət ki, elə bir kəlmə öyrət ki, mən onunla sənə dua edeyim, onunla sənə çağırım, Allah subhanət hələ buyurur ki, ona deyil, lə ilə illallah. Musa deyir ki, ya Rab, bunu hər qulun deyir. Yəni, Musa elə bir görüş azdır. Daha mı deyir bunu? Nəsə xüsusi bir şey istəyir. Allah ki, xüsusi bir şey yoxdur. Yəni, bundan xüsusi bir şey yoxdur Allah üçün. Lə iləhə illallah. Ona görə Allah subhanətlə buyurur ki, Musaya, nəgər yetdi göy, e, qat, yetdi qat göyü, yetdi qat yeri, bir tərəfini, bir tərəfinə qoysaq və la iləhə illallahını bir tərəfinə qoysaq, la iləhə illallahı gələr. Elə belə kəlmə də yox dostlar. Ona görə hədisdə də gəlir ki, səhih hədislərin birində biri qiyamət günü həşr olunur, 99 dənə kitab olur, günah kitabı. 99 dənə. Və kitabın da böyüklüyü göz nə qədər görür, o qədərdir. Göz nə miqdarı, nə uzalığı görür, o boydadır. Təsəvvürlə o boyda bir dənə salav işi yoxdur. Və tərəzinin bir tayındadır. Və bir dənə bu kişinin nəyi olur? Lə ilə illallah. Bir dənə lə ilə illallah olur. Qoyurlar tərəzinin bu üç tayına. Lə ilə illallah ağır gəlir. Ona görə bəzən görürsən ki, müəyyən fikirlər çıxır, deyirlər ki, lə ilə illallah, düzü lə ilə desə də, bunu elməsə faydası olmayacaq və s. və s. Elə belə danışmaq düzgün deyil. Birinci, elmi Allahın dinindən, elmi olan danışmalıdır. Hər bir şeydə belədir. Dünya məsələlərdə də belədir. Çünki hər bir dünya məsələlərdə də elmsiz bir şey danışsa, ancaq necə ki, oricə, necə İmam Tirmiz edir, rahiməhullah. Ona görə də, lə ilə illallah, qardaşlar, hələ belə kəlmə deyil. Sən o kəlmənlə demək istəyən ki, lə iləhə illallah, Allahdan başqa, ibadətə layiq, haq, məbud yoxdur. Yəni, bunu deyən adam demək istəyir ki, mən Allahdan başqa heç kəsi ibadət eləməyəcəm. Yəni, nə pirə, nə bütə, nə şəxsə, nə başqa şeyə. Aydın qardaşlar, yəni bu İslamın başqa dinlərdən fərqi budur. İslamın başqa dinlərdən fərqi budur ki, biz yalnız tək Allaha ibadət edirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi necə göstərib o ibadəti o cür. Amma başqa dinlərdə belə şey yoxdur. Başqa dinlərdə ilahlar çoxdur. Necə görürsünüz ki, o dinlərdən də keçib bizə, görürsən, bəzi müsəlmanlar özlərinə ilah seçiblər, onlar da ibadət edirlər, Allaha tanışlıq axtarırlar. Yəni, tanışlıq olar, e, belə dünyanın məsələlərdə. Adam bir yanına gelsən tanışlıq nazanla. Allah tanışlıq ehtiyacı yoxdur. Allah birbaşa yanaşma lazımdır. Düzdür, Allah subhanətələ deyir, mənə vasitə qoş. Lakin vasitə o vasitələr ki, şəriət deyib. Hər kəs özündən ixtira etdiyi vasitələr yox. Yoxsa hələ bu məsələni buraxsaq, hələsi bir dənə pir açıcı, bir dənə obyekt açıcı, deyəcək, bura vasitədir. Aydın da qardaşlar, vasitə gərək o vasitə olmalıdır ki, şəriət deyən. Geri çaşdırmayaq. Bəzi də bu ayanı gətirir, bir də təhli, deyir, sən deyirsən ki, belə-belə, Allah təala deyir mənə vasitə qoş. Biz də vasitə qoşuruq. Qoş, lakin nə vasitə? Kimi, nə cür? Hansı? Hansı dəlil əsasla? O vasitə ibadət vasitədir. Namaz vasitədir, həcc vasitədir və s. və s. vasitələrdir. Həmçinin dua vasitədir. Allah subhanət hələ adlarını çağırıb, ondan istəmək vasitədir. Yaxşı əməllərini yada salıb, duada, dua eləyə-eləyə, Allahdan sonra istəmək vasitədir. Bunlar şəriət deyil. Amma o şeylər şəriət demir, onlarda olmaz. Çünki ibadət tovqifidir. Yəni, ibadətdə nə gəlib onu eləməlisən. Aydındır. İbadət buraxılmıyor ki, hər kəs nə qədər eləyir, nə, nə cür eləyir eləsin. Onda nə olacaq? Nə aparır bu, qardaşlar? Hamısı ağlı bir cürdür. Ona görə muhtadillər 19 dənə firqəyə bölünürlər, ağlanilər deyirlər onlara. Yəni, ağlı tabi eləyənlər şəriəti. Bizə görə ağıl tabidir şəriətə. Onlara görə şəriət tabidir ağla. Onlar fikirləşirlər ki, ağl ağlaniyun deyirlər onlara. 19 dənə firqə olur. Bir gün deyirlər ki, gəlin yığışaq. 19 olmayaq da, az olaq. Azaldaq biraz sayı. Bir dənə məclisdə otururlar, çıxanda bayrağa artıq çıxırlar 20 dənə. Yəni 20 dənə firqə. Yəni biri dələm artıq. Yəni hər kəsə ağlı bir cürdür. Yəni şəriət hər kəsə ağlına görə deyil. Hər kəsə alnına görə olsun, da sən belə eləyəcəksən, bu belə eləyəcək, o belə eləyəcək. Aydındır, şəriət bir dənədir. O şəriət ki, Allah subhanətələ gətirib, göndərib, Peyğəmbər salasın bizə bəyan edib. Bəs salam. Şəriət budur, qardaşlar. Ona görə, Lə ilə illallah kəlməsi, qardaşlar, elə belə deyil. Ona görə, biz görürük ki, hətta Usama radiyallahu anhu, Zeydin, Usama ibn Zeyd radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve onu göndərib bir dənə döyüşlərin birinə bir dəstə kafirlərlə döyüşməyə. Usama radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu anh sevirdi, çox onu sevirdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu anh demişdi ki, e, mən Usama sevirəm, hamı da Usama sevsin. Yəni, Usama belə sevirdi. E, və göndərir bir döyüşə. O döyüşdə, o dəstə, kafirlərin arasında bir dənə kafir olur. Nə qədər müsəlman öldürür. Yəni, qatil olur. Nə qədər müsəlman olur, sahabı öldürür. Döyüş əsnasında Usama tutur onu, yıxır yerə, İstəyir ki, vursun onu. Hələ qılıncı qaldıranda o kafir deyir ki, Əşhədu əllə iləhə illallah. İndi hamımız deyərik, hə, fələməkanda yalandan qoxdu da, qılıncdan ona görə dedi. Usama vurur onu. Vurur, lakin qəlbində nəsə qalır. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, deyir ki, Rasulullah bir döyüşdə belə oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səhv edin. Təsəvvürlə, əgər döyüş əsnasında və ələm kafir idi. Hələ qılıncın altında ləyləli də əgər o möhtəbər saydısa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Başqa məqamda necə? Başqa məqamda necə? Kim ləyləli dilə heç nə yox. Elə olmaz. O ləyləli hər səmətliyini başa düşmürlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, e, ne üçün öldürdün? Səhəmin soruşur. Deyir ki, qorxub dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məyə qəlbin yarıb içinə baxdınmı? Və başqa rivayətdə gəlir ki, qiyamət günü o lə ilə illallah gələndə sən nə deyəcəksən? Hətta Samar Allah peşman olub, deyir, kaş gələ o gün əlim, gələ o dəqiqələ İslamı qəbul edərdim. Təzə olardım elə. Yəni, belə etməzdim. Yəni, təsələ hələ məqamda lə ilə illallah möhtəbər sahibsə başqa necə? Və başqa bir hadisədə bu Buxarı Müslüm rivayət edib. Və başqa bir hədisdə o başqa hadisədir. Bir dənə də belə hədis, bir dənə də belə hadisə olur. Yenə müsəlmanlardan biri kafiri öldürəndə deyir, "Lə iləhə illallah" döyüşdə. Və e, sahabi vurur onu, öldürür. Sonra bildirir ona ki, səhv eləyir. Və bir müddət keçəndən sonra o sahabi ölür. O sahabi ölür, aparla bastırırlar. Səhəşi gün xəbər gəlir ki, bəs qəbri çıxardılıb. Müsəlmanlar elə bilir ki, sahabələr, ola bilər müşriklər gəliblər nəsə, çağırdıblar. Deyirlər, təzən bastıraq. Bastırırlar. Sonra savası gün yenə xəbər gəlir ki, yenə çıxardılır. Və bir neçə gün belə. Sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellemə gəlib xəbər verəndə ki, ya Rasulullah, bəs belə olur. Dedi ki, o cür Allah subhanətə və sələm, lə ilə illələ əzəmətliyin, haramlığın başa salır. Yəni, nə, nə də o sahabinin o hərəkətinə görə. Baxmayaraq yerdir, yer elələrin qəbul edib ki, lab dəhşətli kafirləri, münafiqləri çıxadmır. Lakin Allah subhanətə dərs verir. Ki, lə ilə illə haramlığı sizə bəyan edir. Biz də biz demirik ki, lə ilə illallah deyir, ged hansısa adalarda istirahat elə, heç nələmə. Namazı qılma, oruç tutma, heç nələmə. Yox, heç kəs, məyər bizdən deyən olub belə şey. Heç kəs demir elə şey, heç kəs. Lakin biz deyirik ki, lə ilə illə deyən, Gəlir, la iləh illallahya uyğun hərəkət eləməlidir. Nə tələb olunur, etməlidir, nə qadağan edir, çəkinməlidir. Həm birinci la iləh illallah deyən namaz qılmalıdır, oruç tutmalıdır, imkanı varsa hərc eləməlidir, imkanı varsa zəkat verməlidir və s. və s. bütün dinlərin, bütün məsələlərin. Yoxsa la iləh illallah belə deyil. Biz də deyirik onu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düz deyib. Sonra bizə irad gətirə bilərlər ki, o, bunu sən nə danışsan? Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyib ki, "Lə kim la ilahe illallah ixlasla desə, daxil olur cənnətə." Başqa rivayətdə gəlib ki, kim la ilahe illallah sadiq sidqlə desə, daxil olur cənnətə. Sən desən la ilahe illallah, bəli, mən də deyirəm onu. La ilahe illallah gərək ixlas olmalıdır. Sidq olmalıdır. Məhəbb olmalıdır. İnqiyad olmalıdır. Aydındır? Bu la ilahe şərtləri olmalıdır. Lakin biri disə, la ilə illallah, sən hökm verə bilərsənmi ona ki, o ixlasla deməyib? Hardan bilərsən? Söhbət ondan gedir. Sən Allah ilə illallah, hardan belə desən ki, o ixlassız deyib və ya yalandan deyib? Bax o rivayətlərə, özü ikinci rivayət də səhiddir. İmran Hüseyin rivayət edir, İbn-i Macədə sənədi də Həsəndir, məqbuldur yəni, mötəbərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəni o əməli xəta saydı. Nədən də o hərəkətinə görə? Bəli, biz bilirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, kimin axır kəlməsi la ilahə illallah olsa, daxil olacaq cənnətə. La ilahə gərək ixlasla demək lazımdır, la ilahə sidqlə demək lazımdır və s. və s. La ilahə şərtlər olmalıdır. Gərək bilməlidir, yəqin olmalıdır, ixlas olmalıdır, sidq olmalıdır, məhəbb olmalıdır inqiyad olmalıdır, qəbul olmalıdır, o ləylənin şərtləri, xof və s. və s. təvəkkül, bu hamısı ləylənin şərtlərindəndir. Lakin kim deyir, biz ona hökum verə bilərik ki, o ixlassız deyib, deyəməliyik. Ona görə hətta münafiq lə iləh illəsə, onun lə iləhə sayılır. Düzdür, fayda verməyəcək ona, çünki qəlbə iman gətirməyib. Aydın qardaşlar, yəni bu Ramazan və həmçinin bizə öyrədir ki, insan, müsəlman özündən hökum verməsin. Nəinki qeybətdən, söyüşdən, nəmamlıqdan çəkilsin, həmçinin elmsiz danışmasın. Çünki elmsiz danışma ən böyük günahlardandır. Və şeytan istəyiləndən biridir. Şeytan vəsvəsə edir ki, müsəlman elmsiz danışaq. Çünki fitnələr də elmsizliklə olur. Ona görə sələflər deyiblər ki, nə vaxta qədər ki, elm kişilərin sinələrində idi, fitnə yox idi. O vaxt ki, düşdü kitablara, hər adam açdı, başladı, alıb, açıb oxumağa. Fitnə düşdü. Aydın qardaşlar, ona görə Ramazan bizə öyrədir, həmçinin insan ehtiyatda olmalı. Hər şey demək olmaz. İnsan söz deyəndə gerək fikirləşməlidir. Xüsusən hökm məsələsi. Hökm ağır məsələdir. Yəni, bu hələ belə baxmayın. İnsan birinə hökm vermək və xüsusən kafir demək. Kafir demək, sən demək istəyən ki, sən onu çıxartdın dindən. Kafir deməyin sonra arxasında məsələlər var. Ən böyük məsələlərdən, ən belə təhlükəli ona görə hökm verəndə ehtiyatda ol. Ümumiyyət, e, qarışma. Dəvət elə. Yəni, var qazı hökm verən, o tərk elə qazılara. Ona görə Peyğəmbər sallallahu nə deyir? Üç dənə qazıdan, hakimdən ikisi cəhənnəmli idi. İkisi cəhənnəmli idi. Çünki hökm ağırdır. Ağır məsələdir. Təsələ, xələn bunlar elmlə verəndə, təsələ elmsiz adam verəndə nə gündədir? Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Yəni bu Ramazan, bu tərbiyyədir böyük, qardaşlar. İnsan bundan ibrətdən almalıdır, faydalı almalıdır. Aydın qardaşlar, Ona görə bana ehtiyatlı ol. Dəvət elə insanlarla rəhimli ol, mülayim ol. Xüsusən evdə. Xüsusən evdə, yəni zövcənə, evladla, valideynlə, aydındır, qohumla, qonşuna. Yəni, bizim məqsədimiz nədir? İnsanları haqqı çatdırmaq düzgün. Lakin bu çatdırmanın da qaydası var da. Bu gələk əxlaqla olmalıdır, ədəblə, səbirlə. Aydındır. Hasant deyil yoldaşlar, hasant deyil. İnsanlara çatdırmaq, elə də fikirləşmə ki, sən deyən kimi bunlar hamısı qəbul eləməlidir, elə deyil. Adamlar da, mollamələr də baxın da işləyiblər yəni. Belə baş salıblar ki, kim belə danışsa, o İngiltərədən gəlir. Məsələn, həmçin böyük cəfəngi yatsa. Buna görə cəmaatı da başa düşür. Lakin yavaş-yavaş yavaş cəmaat nə? Nə lazımdır? Savad. Elm, savad. Cəmaat savadlaşdıqca, cəmaat görəcək ki, Əksinə, kimlər ki, onlara deyirdi, bunlar cəfəngi yaxdı. Əksinə, əlhəmdülərlə, biz danışanlar, bunlar özləridir. Bunlar danacaq. Ona görə, yoldaşlar, bu fürsətdir bu ay. Fürsətdir, əlhəmdülillə. Hələn biz dördüncü günün bitirmişik. Hələn qabaqda e, 25 ya 26 gün var, əlhəmdülillə. Yəni, çalış istifadə elə. Çalış ibadət elə. Xüsusən, hətta balaca əməl olsa elə. Hətta misvak, balaca əməl. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəmdən hətta xurmanın yarısı qədər qoruna bir söz qorunun. Xurmanın yarısı nə deyək mən? Fikir ver. Ona görə qardaşlar, bax, yəni nəsihət budur, qardaş kimi. Mən birinci təbii ki, özümə, sonra hamımıza aiddir. Və e, bu ay biraz deyilik ki, şeytan vəsvəsələri də zəifləyib və dəvət gücləndirmək lazımdır. Çünki Təcrübə də göstərir ki, əlhamdülillah, həmişə Ramazanda dinə gələn çoxalır. Yəni, dinə rayət eləyən çoxalır daha doğrusu. Dinə rayət eləyən müsəlmanlar çoxalır. Aydın, ona görə fürsət də əlhamdülillah istifadə elə və Allah subhanətə alə ə, e, bizə eşir faydalardan etsin və ümumiyyətlə çalış həmçinin bu ə, e, ixtilaflı məsələlərə girişmə. Necə əvvəlki mövzuların e, suallarını da qardaşlar dəstən qabaq qeyd elədilər. O suallardan da biri qardaşlar dedi ki, qardaş, biraz bəzən elmsizlikdən hərdən özümüz çaşıb qalıq. Məsələn, Quran ayələrində və ya hədislərdə, alimlərin sözlərində məsələn, bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, hər bidət zəlalətdir. Hər bidət zəlalətdir. Başqa rivayət gəlir ki, Ömər ibn Xattab deyir ki, Nə gözəl bidətdir bu. Bu necə başa düşür cəmliyi? Yəni, Qırağan qulaq asan, elə bir ki, bu ziddiyyatdır. Elə Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, Əli ibn Əbi Talibin kürəkəni, ki, qızım vermişdi ona Fatimə. Bəzilər işləməsələr, amma belədir. Neyniyək? Yəni, Fatimə olan qızı Ümmü Kursumu Əli ibn Əbi Talib vermişdi Ömərə. Ömər Əl-Xattab ona görə Ömər Əl-Xattab Əli ibn Əbi Talibin kürəkəni Əli ibn Əbi Talib onun qaynatasıdır. Hə. Deməli, ona görə qardaşlar, Həsən Nəsiyyən nədir? Qayni. Hə, Ömər Əl-Xattab. Ona görə Ömər Əl-Xattab sevmək lazımdır. Qardaşlar. Hə. Deməli, Ömər Əl-Xattab, əlhamdülillah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi salih olmuyor. Ömər Əl-Xattab nə vaxt deyib bunu, qardaşlar? Xilafəti vaxtında Siz bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təravih namazını Ramazanda bir neçə gün qıldı cemaatla. 4-5 gün qıldı. Sonra tərk elədi. Hətta o birisi gün hamı yığışdı ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm çıxacaq, çıxmadı. Sübhə yaxın çıxdı, dedilər, ya Rasulullah, bəs gözləyirik səni. Dedi ki, qorxuram ki, fərq kimi başa düşər ümmətim. Ona görə tərk elədi cəmaatı. Deməli, Omar Xattanın vaxtında gəlir görür ki, məsciddə təzdən cəmaat qılır. Cəmaat qılır taravih namazı. Və Omar Xattan deyir ki, nə matul bidə hali. Yəni, nə gözəl bidətdir. Yəni, nə gözəl yenilikdir bu. Omar Xattan bu sözü deyəndə bir şey nəzərdə tutsun ki, bidət var şəriət cəhətindən. Bidət var lüğəti cəhətindən. Lüğət cəhətindən bidət qorxulu deyil şəriət cəhətindən qorxuludur. Şəriət cəhətindən nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demədiyi, etmədiyi bir əməl, söz. Taravihi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cemaatla qılıb, qılıb deməli bidət deyil. Deməli Ömər ibn Xattabın sözü şər'i bidət deyil, nəzərdə tutmayın. O lüğəvi bidətdir. Məsələn, maşın da bidətdir. Yenilikdir. Samolyot da, təyyarə bidətdir. O demək deyil, bidətdir, biz ondan çəkinəyik. Necə ki, şirk. Şirk də lüğəvi cəhətdən qorxulu deyil. Şəri cəhətdən qorxuludur. Lüğəvi cəhətdə nədir şirk? Şərik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yəmən əhlinə rivayətlərin, hədislərin birində deyir ki, get deyinə ki, Yəmən əhlindən mən onlara şirk eləməyə icazə verirəm. Nə deyirsən buna? Yəni, şərik. Aydındır, şərik. O şirk, şirk nəzərdə tutulmuyor. Şəri şirk. Şəriətdə şirk pisdir. Amma lügətdə pis deyil. Ona görə Ömər ibn Xattab orada lügəti mənada deyil. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o bidətdir deyə o şəri mənadadır. O bir dənə fərq ondadır. Aydındır qardaşlar. Ona görə o bəzən e, bəzən başa düşmür. Ona görə deyirlər ha yaxşı bidət də var, pis bidət də var. Şəriət, şər, bidət şəri mənada hamı pisdir. Tam o pisdir. Yaxşı bidət yoxdur. Şəri mənada. Aydındır, amma Omar Xattabın sözü isə o şəri mənada yox, lüğəvi mənada da ona görə heç bir problem yoxdur. Qardaş, aydındır. Ona görə bidət əli bunun gətirdikləri əsassızdır və olan əleyhinə də. Allah subhanət hala bizi eşli faydalardan etsin və Allah e, qardaşları razı olsun yenə bu şəraiti qurublar və e, çalışın, yəni xüsusən bu taravih namazlarını qılın, imkan dairəsini cəmaatla və çalışın, yəni keçilməyin qardaşlar. Yəni burada qardaşlar deyir ki, bəziləri qardaşlar çıxırlar namazdan, 11 rükət qılsa da, bəzi qardaşlar deyir ki, bəs vitir, Peyğəmbər salsan sübut olunmuyub ki, yəni qılıb cəmaatla, yox, qılıb cəmaatla Ramazanda qılardı. Ramazanda qılardı, kifayətdir ki, əlhamdülillah, Yəni, bütün alimlər hamısı qılırlar Məkkədə, Mədinədə, hamı qılır. Əlhamdülillah, fitri də cəmaatla. Yəni, belə şeylərdə lazımdır ixtilaf eləmək. Cəmaatla isə elə həm də eləyin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur, kimi imamla axıracan deyansa, elə bil ki, səhərəcən ibadət edir, gecənin ibadət edilmiş kimidir. Yaxşı qardaşlar, və bu ayəni istifadə edin. Allah subhanətə ala bizi dində sabit etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və rəkətum.